Estiloso igual a mim, só tem eu, safadinho e pegador, só tem eu, o playboy que tira onda. Os dois de tudo me veste tudo querendo ser eu, mas estiloso igual a mim, e safadinho e pegador. O playboy que tira onda, só tem eu. Os dois de tudo me veste tudo querendo ser eu. criançada tá gravando tudo. Quero ver você, né? mas estiloso igual a mim. Que sapatinho pega dor, Só tem eu, o prepa que tira onda. Só tem eu, os dois de tudo me vestem tudo querendo ser eu. Mas estiloso igual a mim. Só tem eu, sapatinho pega dor, Só tem eu, o prepa que tira onda. Só tem eu, os dois de tudo me vestem tudo querendo ser eu. Eu te eu sou um cara descolado, eu sou um rei. Eu tô na pista, tô ligado, namorador. Quem me conhece diz que eu sou um homem safado, yeah, yeah. Mas estiloso igual a mim, e sapatinho e pegador. O playboy que tira onda, só tem eu. Os bandidos não me vejam, tudo querendo ser eu, mas estilo é o safadinho empregador. Só tem eu, o que tira onda. Só tem eu, os dois de e velho, tudo querendo ser eu. Pedi pra parar pra